Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхару складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння на прагулянку па сталіцы ў пошуках мінулага нас запрашае пісьменніца казачніца алена масла вітаю спадарня лена добрага вечара вось э, звычайна ад карэнных мінчукоў можна пачуць я там мінчук э, у сёмым пакаленні я ў чацвёртым ці там у другім у трэцім і гэтак далей э, вы ж нарадзіліся не ў мінску таму гэтае пытанне здымаецца пра пакаленне а у Не менш цікава, з чаго пачалося ваше знаёмства з мінскам. Вось памятаеце той момант ці тое месца, дзе гэта адбылося. Ввогуле як вы пазнаёміліся з мінскам першы раз? Ну наймацнейшыя ўражанне э, студэнцкія ўражанні, там што былі нейкія экскурсіі ў мінск і так вот сапраўды сказалі ад мінчукоў і я так са здзіўленнем падумала, што да мяне можна гэтае слово прымяніць, таму што ведаеце у шукшана ёсць такія словы еще уже не сельскі еще не гарадской альбом нашага Анатоля сербантовича я зразумеў что я зялёная кадарваны з дрэва ліст паміж зямлёй і пышнай кроны на ўсё жыццё сваю павіс і вось ужо у мяне гарадского гэтага жыцця мінскага больш чым э, вясковага жыцця нашмат больш але ўсё адно вось гэту завісласць паміж зямлёй і неба паміж э, э, вясковай сваёй існасцю і гарадской якая несумненно уже з'явілася я заўжды яе яе адчуваю <clears throat> ну і ў мінску школьнае дзяцінства былі нейкія экскурсіі в э, натуральна памятаю дзе мы былі але найбольшае ўражанне гэта была студэнцкая пара а у год калі я поступила адчынілася дарэчы метро і для мяне мін так. так і для мяне мінск ад пачатку быў комфортным горадам у сэнсе перамяшчэння па ім восьось і калі мінчане самі вельмі радаваліся то абсалютна было натуральна что вот яно а да гэтага іншых так, краінах бачылі метро ці не ці вось не гэта было першае знай... першае знаёмство было так першая была сустрэча з ім ну і пасля э... дару <laughs> я, я чым запытаўся першы дзені я памятаю кліяўпершыню увайшоў метро у мінска малы я так спужаўся эскалатара <laughs> было так это дзіўна там захацеся запытацца ці былі вас нейкі такія что вы выражанне так, ведаеце упершыню я трапіла у метро со сваёй аднакурсніцы Святланы белой которая якраз так карэнная мінчанка была і мяне ўразіла вот нейкая прагматычнасць практычнасць гарадскіх людзей мало того что гэтыя цягнікі под зямлю і так хутка ходзяць а мінчукі ўжо кемелі дзе трэба сесці ў хвасце ці ў пачатку гэтага цягніка языка каб тады вот зручней выйсці <laughs> вось неяк вось вот гэта да таких ўражанняў ну а, Вось гэтая практычнасць яна у вас з'явілася з цягам часу То бок выкарыстаюць карэнна меншукі на такія практычныя вас сёння можа сказаць што вы практычна ў горадзе Ой вы ведаеце я думаю калі з казкамі ў галаве нарадзіўся то <laughs> там в асноўным казкі і тавукуцца ўсё жыццё не ну натуральна да нечага прызвычаешся да тэмпу гарадскога жыцця то э, але шукаеш цішыні і ў горадзе цішыні і самоты часам ну дык так вось калі мы паступілі у э, у мінск прыехала мінск это быў і вельмі важкі такі важкая частка жыцця у там сэнсе што пачалася самастойнасць самастойнае жыццё мы жылі в інтэрнаце інтэрнаце нумар два гэта на кастрычніцкай ля стадыёна дынама і хочу сказаць что зараз там ёсць яшчэ гэта ёсць інтэрнат і мне прыязджала моя сяброўка з якой мы са студэнцтва сябруем Ларыса навіцкая дарэчы ваша калега на калісьці беларускай маладзёжнай працавала доўгі час на зараз маці пяцярых дзяцей жыве ў Маскве і мы зайшліся ў гэты інтэрнат гулялі там было так э, неяк цікава паглядзець што ж там тая самая вахтёрка і уяўляеце там сама дзе і стаялі стаіць это такі столік для ліс, лістоў і уявіце сабе да гэтай пары людзі пішуць это звычайные лісты вот папяровые мы были так уражаны бо я думала что уже праз эту только лістуецца электронную э, скрыню но такой для нас это было для нас э, не менчуков это быў пачатак такого самастойнага э, жыцця чым мы не калі нам бракавала нейкай э, камфорту нейкага спакою у тым інтэрнаце нягледзячы то што это было цікава тусокі то мінчане якія якраз такі былі спешчаны гэтым камфортам як нам здавалася домашнім яны то э, з хат са сваіх ад бацькоў прыходзілі да хаты э, да, на, на вучобу і яны до нас вельмі вельмі любілі прыходить на госці и глынуть нашей інтернатаўской ну свободы так. <laughs> да Вось і так атрымалася что наш інтэрнатную вельмі блізка до вучобы быў вось это цяпер журналісты мають свой інстытут інстытут журналістыкі на станцыі метрофронцеска калі выходишь там а мы вучыліся на свердлова свердлова 7 мы дзялілі на аўдыторыя э, з нар, э, нархозам э, былі яшчэ на маскоўскай 15 а, а што на свярдлова зараз там што на свярдловы сем няма там зараз э, будыў у не бду там няма бду там няма больш таго ж э, на маскоўскай 15 там дзе былі аўдыторыі для замежнікаў для замежных студэнтаў і там былі нашыя радыё студыя тэлестудыя і э, фотасправу мы там вывучалі ездзілі на маскоўскую 15 восьось э, раней там займаліся замежніка на свяртова займаліся мы і вось дарэчы таксама вельмі цікавая пара это студэнцкая была для мяне мінск адразу стаўся таким у горадам інтэрнацыянальным. Таму што калі мы вучыліся, вось наш, э, на, нас набіралі на курс 50 чалавек і столькі сама было замежнікаў столькі сама і в інтэрнаце жылі э, людзі сю з усяго свету О, праз гэта былі і э, розныя а, гэта было і цікава і канфліктна гэта было так цікавалічова канфліктавалі ну хлопцы звычайна э, тэрыторыю сваю дзялілі там я думаю у іх нейкія былі а а... абвяргалі я так разумею міф про талерантнасць беларусаў не ну, мне падаецца беларусы калі справа ідзе пра вядзецца пра тое каб нешта сваё адстаяць тэрыторыю так вось сваю пазначыць яны ну талерантныя яны ж і воіны апроч усяго так. вось ну хлопцы ўсё нешта там высвятлялі вось але гэта было настолькі цікава вось мы жылі а, у цесным суседстве з грекамі кіпрыётамі сірыі і марока дзяўчата і вось таксама адно з такіх уражанняў пра гэтых замежнікаў было такое цікавае дачакалі мы прачакалі першай зімы ў інтэрнаце а у нас суседнім пакоя жыла дзяўчына серыйка райда а такая вельмі вясёлая невысокая росту такая пульхненькая і вельмі было так кранальна назіраць як яны на нашу зіму апрынаюцца а зімы былі по 30 градусаў і вось яны ўжо што маглі на сябе там нейкі палітоў клетачку нейкія шалікі шапки вушанки не по прынцыпу вот каб як мы стараліся убрацца каб яшчэ прыгожа так, было так, так. а яны каб уже абы не змерзнуць І вось той год была э, такая зіма пахмурая надыходзіла надышла пахмурая зіма стаяла і раптам вызірнула солнце і на радасці гэта райда э, распранулася а было туфлікі а і ў кофці у нейкай так увязаны праўда выскочыла на вуліцы якая она была бурная што свеціць солнце яно ну, оказывается не грэя да восьось ну і э, вось мы з гэта інтэрнатак які месціўся і цяпер месяцы каля стадыёна дынама нам было 5 хвілінаў хады до нашай вучобы то бок мы атрымлівалася інтэрнатаўскія жыхары а апынуліся у такім выйгрышным становішчы у параўнанні з нашымі менчукамі которые з розных кропак а, горада <clears throat> дабіраліся на вучобу Ну і праз гэта натуральна хто бліжэй за ўсіх жыве то часей за ўсіх спазняецца <laughs> такого таксама было вы згадалі э, зіму 84 які разуме так ці ці ты пазні 84 84 85 а летом 84 э, у Мінск прыязджаў генсек кампартыі КНДР Кімерсен. Вот такие падрабязнасці памятаеце так, э, той было ўлетку і прычым прыехаў ён у Беларусь на власным тэхніку дык я вось хацеў э, запытацца ці памятаце гэтую падзею ці нейкі нам прыйшла мімо вас ці не, не, не, не пра тое былі думкі ў не пра тое былі відаць думкі ведаеце ўсё-такі гэта быў год паступлення Праўда я паступила з адным экзаменам і нам такую цікавую прыдумалі на там, выдатнікам, которые прайшлі з адным экзаменам залатым медалістам, нам прызначылі такую вельмі цікавую пакуту. Пакуль астатнія даздавалі экзамены ўсе чатыры. Мы шчасліўчыкі, которые прайшлі з адным экзаменам, хадзілі якраз такі ў гэтыя інтэрнаты і мусілі там нешта дапамагаць па по уладкаванню гэтых інтэрнатаў что вы мылі прыбіралі там ці што ну нешта за нейкімі за нейкімі будаўнікамі мы нешта выносілі так у нас вот было такое неяк нас вот адразу прыстасоўвалі да гэтага нялёгкага <laughs> жыцця так, так што нам не да кітайскіх дэлегацый так Вось не ну сапраўды гэта ведаеце як і заўжды калі год паступлення то і гэта быў год э, вот што адзначылася гэта быў год сыхода караткевіча было вельмі шкада што я марыла пра тое што прыехаўшы ў мінск я ну неяк перасякусь я марыла пра тое што можна будзе пабачыцца восьось ну і мінск сустрэча з мінскам ведаеце для мяне да гэтай пары як відаць і наогул для спрактыкаваных падарожнікаў людзей якія любяць падарожжа у рано ці позна падарожжа з колькасць пераходзіць у якасць. Самыя важныя падарожжы, самыя запамінальныя тыя, у якіх ты сустракаешся з людзьмі. З людзьмі, якія пакідаюць то, то бок проста назіраць там прыгажосці прыроды, альбо архітэктуру, даведвацца гісторыі, калі ўсё ну, праз людзей да нас прыходзіць. Вось, і ў гэтым сэнсе э, у студэнцтве вельмі пашчасціла сустрэць такіх вельмі вельмі цікавых людзей у асобе выкладчыкаў нашых. Mm -hmm праз асобу Тцяна Дмітрана Арлова, якая да гэтай пары выкладае на журфаку, нам адкрыўся каго не запытайся, каму не скажаш, о, гэта моя выкладчыца, так, прычым э, у розных пакаленняў абсалютна абсалютна. І яна да э, гэтай пары выкладае на журфаку і паколькі я бываю на кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, я вам хачу сказаць, гэтыя людзі вот гэтае пакаленне Сенбедарна Арудова, Ангеліна Александрна Руденка, те яшчэ нашыя выкладчыкі, яны дадуць фору маладым па ўзроўню свайго інтэлекта па тым як яны выглядаюць як яны умеюць быць аптымістамі Дык вось Тцяна Дмітрана Арлова была чалавекам які адкрыў для нас тэатр адкрываў для нас тэатр то бок усе прэм'еры з прэм'еру адна з першых вот паходаў такіх культ паходаў у тэатр разам першакурснікаў вот пад яе кіраўніцтвам гэта былі э, радавыя дударава вот, тады нашумеўшы это а пастаноўка дудараў тады быў уганараваны дзяжпрэміі дзяржпрэміі за пастаноўку эту так і яшчэ хочу згадаць одну пастаноўку то сцюзам было знаёмства такое вельмі яркая гісторыя кахання сеньяліты на полосатая катаясь ярыта ластаўкі чым для нас былі цікавыя гэтыя паходы яны не заканчваліся просто а, праглядам спектакля гэта былі і абмеркаванні пасля знаёмства так? так? так так так іна нам а, дарыла гэтыя святы Ну вось такім чынам мы уже з вами і да тэатра купаловска схадзілі і да цёза працавала і была у Она, дальше у меня керівником диплома была, Ефросинь Леонидовна Бондарова, наш э, знакомитый кинокритик и зараз на кафедре э, литературно мастацкой э, критики Людмила, Сын, Людмила Петровна Саянкова. Вось про Ефросинь Леонидовну открывалось кино. А тады дом кино месился в червоном костюме. Вось мы туда как раз завитаем, угу. литерально про несколько хвилин, але э, завершающие э, студентство, ну не завершаючы яшчэ але вось самы пачатак студэнцаў калі вы глядзіце сёння на студэнтаў які прыязджаюць на крутых машынах да універсітэту і так далей у чым вы бачыце галоўна адрозненне вось студэнтаў тае пары 80-х гадоў пачатку 90-х і сённяшніх я мой навазе не знешняя вось э, не ведаю чым для вас ці э, ёсць у розе можа і няма проста для вас гэтай розніцы ўвогуле у Ну, ну натуральна разумееце натуральна у сённяшняй моладзі у яе больш э, тэхнічных тэхнічных нейкіх вось набыткаў нажыткаў да не ведаю мне заста... здаецца маладыя заўжды маладыя як бы яны не былі як бы не была абстаўленая маладосць жыццё даводзіцца спасцігаць у нечым яны больш практычныя чым мы больш прасунуты больш у такія азнаныя але все одно... некалі каб зрабіць некі рэферат трэба было ісці бібліятэку э, траціць на гэта э, час. А, ведаць, як это было здорово <laughs> Таму что э, справа ў тым что у мне да гэтай пары даводзіцца займацца гэтым я сашу э, саіскатель на кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі мне даводіцца і навуковыя нейкія артыкулы э, рыхтаваць я рыхтую і хочу сказаць что здабытае вось так як мы раней здабывалі ты рэфераты паходамі ў бібліятэкі яно даўжэй у галаве трываецца разумееце а цяпер гэта конечно вельмі даступна ну, так кіпедыю адкрыў да, да, да. хвілін запомні але яно як на за 5 хвілінаў запомнілася так за 5 секунд пасля я выветрылася ну прынамсі можа у мяне так галава злажана можа у малых маладых крыху інакш не ведаю но ўсё адно мне здаецца моладасць на маладосці на такая як была так і застаецца і кранальная і поўная романтыкі а ўжо все-таки нюансы залежаць конкретно ад чалавека людзі ва ўсе часы розныя ось для людзей звернемся <laughs> праз некалькі хвілін нагадаю што сёння па-мінску мы гулем з пісьменніцай казачніцай Яліны масла нумар для смс 9705 калі ёсць пытанне дасылайце у town, every place I go, just bringing me down. I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. I got a broken heart, torn all in two. Cause every place I look, I picture him and you. And I don't know when, I don't know if I'm ever coming home. Yeah. was on радую што гуляем сёння па мінску з пісьменніцай казначніцай алінай маслам калі ёсць пытанне даспадарня лена альбо ваш ўспаміны звязаныя з яе маршрутам дасылайце смс на нумар 9705 ось вы прананцавалі э, некалькі хвілін таму што наступны э, пункт у нашым маршруце сёння гэта чырвоны касцёл э, Я так разумею, што тыя часы, калі ён яшчэ быў домам кіно. Домам так. кіно ён быў так. Безумоўна, гэта справядліва, што яго вярнулі вернікам. Але э, на, вот э, наше юнацтва студэнцкае да, прайшло таксама там на паказах у этом доме кіно шыкоўным конечно там было просто шыкоўна калі там прэм'еры фільмаў адбываліся і мы як студэнты так мы там показывалі тое кіно якое не паўсюль можна было бачыць, не паўсюль і якое нават на экраны не выходзіла у закрытай аўдыторыі але а, калі была ахвота мы студэнты бондаравай маглі э, трапіць на любы прагляд і у вас быў блат а ну так, <laughs> яна, так. яна э, ведаеце яна вельмі падтрымлівала ўсіх хто хацеў адукоўвацца ў этой э, галіне пасля прыязджалі акцёры кінакрытыкі цікавыя таксама мелі магчымасць схадзіць а паглядзець і яшчэ вы што я хочу вельмі важнае сказаць пра журфак у нас быў і курс вельмі адметны па-першае мы на нашым курсе сышліся нас адразу 5 удзельнікаў было і пераможцаў рэспубліканскай алімпіяды по беларускай мове і все-таки это была сярэдзіна 80-х і на ну, журфаку віталася віталіся людзі які размаўлялі па-беларуску быў у нас такі выкладчык светлай памяці мікола рыгорач кваленко і якія апытанку такую праводзіў хто з якіх школаў хто з гарадскіх з мінскіх вось а дзеля чаго каб зразумець носьці колькі носьбітаў так, так. тых э, беларускай мовы вось аднойчы на на пачатку навучання на першым семестры кажа хто з вёскі падыміце руки нас так не смела пяцёра у нас пяцёра з вёскі было руки паднялі 50 толькі пяцёра было да, да, да, да, да. І ён так суворам такім голасам незадаволеным кажа: Ну вы райцэнтры таксама руки паднімаюся, паробіліся гарадскімі хутка. Вось і у нас віталась не толькі віталася, а вось нас калі а, з другога курса мы з маёй сяброкай, пра якую я згадувала Ларысы Навіцкай былі актыўнымі ўдзельнікамі нокбуковых канферэнцый ну, тады это быў Ленінград. І у Кіяў мы ездзілі, Бондарова нас строга пыталася, ну хоць па-беларуску гаварыць умеете казалі вядома наказала вядомая салома я дома каб сорам на за вас не было у тых універсітэтах вось з вялікай удзячнасцю пра гэта э, згадваецца вось чырвоны касцёл пасля <clears throat> ну вот который быў домам кіно цяпер ужо ў ім як у чырвоным касцёле вельмі радасна бываецца тады а калі казаць пра знешні выгляд касцёла ці э, моцна змяніўся з тых часоў ну, мне падаецца что у неяк так у памяці адклаўшыся что не я ну, думаю что гаварыла вашенко рабіў вітражы э, что высаблялі алегоры э, пяці мастацтваў і тады таксама ён сам узгадваў што машыраў казаў сваім паплечнікам яны э, ж прымалі гэтыя вітражы такой з ноткай пакаяння маўляў ну бачыце мы хацелі разбурыць такую каштоўнасць выскажуць ва ўсім дрэнным трэба шукаць нешта добрае і шмат было знішчана у мінск ну не кажучы пра вайну за савецкім часам шмат што было знішчана ці знаходзіце вы мінску некую карысць э, магчыма э, ад нейкіх знішчэнняў Ой, про гэта вельмі цяжка э, меркаваць ведаеце там што жыццё яно ідзе ў тых умовах як бы слагательного накланення не не існуе яно ўжо так склалася так ідзе Ну несумненно што нам бракуе стаўлення такога беражлівага да таго што мы маем а, вось колькі спрэчак апошнім часам пра про смалоўку пра будынкі ў раёне трактарнага завода калі вандруеш па замежжу германії у швецыі просто былі ўражаны вот гэтымі першымі сутыкненнямі з іх архітэктурай разумееце калі захоўваюцца не просто там палацы замкі да нейкі знакавыя будынкі а А калі трапляеш у гарадах невялікіх і вялікіх гарадах, там дзе такая забудова драўляная. Дамкі гэтыя стаяць, такія дагледжаныя, такія прыгожыя і такія непаўторныя кожны вось у сваёй гэтай нейкай карнальнай наіўнасці па пасяротай грудскога забуду. І гэта падтрымліваецца дзяржавай вот іх захавання вот вельмі хацелася бы такого стаўлення ну э, я такое люблю але я чую і іншае меркаванне кажуць моладзь вельмі часта цяпер про гэта кажа что вот як бы э, лепей ўсё памяняць на новыя нейкі такія зіходкі шмат кому падабаецца такая хай-тэк архітэктура для мяне на не, ну, не тое, што непрымальна, мне, мне бліжэй вось такое цёплае. там я думаю, што конечно нам бракуе такого паважлівага стаўлення да таго, што э, ёсць але для того каб захоўваць тое што ёсць тое што мы маем на гэтай сродкі патрэбныя ну, так ну, даруйте что я так крыху адышоў ад тэму просто чырвоны uh -huh. касцёл бадай што адно з тых немногіх месцаў якое э, захавалася так, я вот так, думаю ну... я вам сказала так што не вельмі змянілася ну конечно натуральна но знешне не змянілася а ўнутры ж там конечно все было подсветскі этот будынак перабудавана і там то яно памянялася натуральна а Вось. Ну і я хочу сказаць вось паскольку мы жылі в інтэрнаце зноў да тэмы інтэрната вярнуся мы такія былі жыхары з маёй сяброўкам я паш... Э, нам у двух пашчасціла сустрэцца Таму што і мне ёй было вельмі цікава спазнаваць мінск э, вот наталіцы мы мінскам ніяк не маглі у тым сэнсе што мы ніколі не сядзелі в інтэрнаце это была вучоба а пасля паколькі мы таких магчымасцяў камп'ютарных нешта спазнаваць з векіпедыі не было таксама. А займацца мы хадзілі ў Ленінку ленінку заказвалі літаратуру это калі так займацца ну а пасля я зараз подумаў что некаторыя ж магчыма малады нават не ведаюць что такое ленін ленінка ленінска да, ну, <laughs> так сапраўды гэта зараз нацыянальная бібліятэка которая алмаз а раней наш была вось насупраць адміністрацыі прэзідэнта яны только пераехалі з адкрыццём э, з адкрыццём э, вот этой нацыянальнай бібліятэкі туды пераехалі мы хадзілі туды займацца так інтэрнат закрываўся 12 гадзінаў вечер Светло пробовала так вернуться. так само, не? Все не выключали светло в интернете? Светло, я не помню, по-моему, не, ну, они там интернаты. сидели такие злостные часом в актерке, что спазняться было у ее нельга. А это час мы, э, то бок Ленинка, то бок кино, и театры, и выставы. Мы э, усюды, где только могли, ходили. И праз не, некоторый час, э, может, нават праз полгода, а за первый курс, так докладно, мы так нечекано для себя зауважили, что што мы ўжо лепш зашмат каго зменчанаў арыентуюся ў тым, дзе што ёсць, дзе што адбываецца, дзе што знаходзіцца. Вось дарэчы, хочу сказаць, што канешне, мінчане бывае ну, як і все сталічныя жыхары. Это адзін мой настаўнік з вёскі казаў, што я больш за сваіх сталічных сваякоў ведаю, дзе што ў мінску адбываецца, таму што кажа, я прыязджаю на курсы. І я аддаю гэтаму час, я э, наведваю тое, што я хачу, яны там жывуць з працы на працу. Вось я калі працавала переходным возрасце у мяне одна была дзяўчынка мінчанка з вельмі такой адукаванай сям'і і я вы ведаеце са здзіўленнем аднойчы высветліла да себе што я не магу ее тлумачыць дзе знаходіцца мастацкі музей рэшце калі да дацяміла я сказаць что это по дыяганалі от макдональдса э, так, тады дзеўчына зразумела куды ей варта ісці а вось гэта былі наши такія сцежачки у тым ліку і ў мастацкі музей а а теперь это национальный музей Беларуси тогда это был мастацкий музей а прочие выставы какие там ладились это и постоянные экспозиции куда мы любили ходить там ладились вельми цікавые э, лекции ось по старожитному мастерству Беларуси это теперь вельми шмат пишут и про это и ну інфармацыя больш даступная тады для нас это былі нейкія адкрыцці мы там ну, ну, якдзіліся то бок адкрыта ці ну, калі ласка білеты білеты набываліся білеты то суботу по-мому праводзілася праводзіліся я уже знаете неяк не памятаю а, ну так то ты мог э, набыць любы жадаючы любы жадаючаму так. ну, там же вельмі сур'ёзныя мастацтвазнаўцы так з такімі адметнымі нейкімі сваімі тэмамі там былі вельмі цікавыя курсы лекцый восьось а пасля ўжо як нарадзіліся на дзеці у мяне э, нашай сям'і то э, мы там 13 год адзымаліся ў мастацкім музеі такая студыя ў госці да цюбіка шмат шмат змінчан хто звязаны з гэтай студыі э, восьось ну вот... а тады, тады ж не ладзілі ночы музею так а Тады яшчэ гэтага не было. А вы зараз бываеце на ночы музей? Абавязкова. Мы э, сёлета у нас была наогул нейкі такі ваяж, куды змаглі туды дабеглі, пачынаючы з ложацкага парку музея петруся брокі музея янкі купалы і далёка не ўсюды дайшлі гэта вельмі цікава цяпер вот культурніцкая прастора мінска вельмі цікава зараз развіваецца маладыя той музей э, нацыянальны апошнім часам як бы я жывая і тоже момант вось выкарце про тыя лекцыі сёння ж такого падобнага як бы хаця ёсць інтэрнет так ну, не яны ведаеце что у іх цікавыя бываюць вельмі цікавыя канцэрты нейкія тэматычныя адкрыцці выставаў просто по шчырасці я цяпер так ужо ну, я просто не паспяваю чего себе сказали что адложыце оббегалі усе музей на ноч музею і кажаце ну так это все одно вы ведаеце это ж ноч музею толькі але э, в таким э, постоянно вот глядзіце калі на сёння выбіраць куды пайсці у мінску калі ты цікавішся культурным жыццём я думаю больш разрывацца як мінімум паміж пяццю цікавымі табе мерапрыемствамі таму вось цікавыя лекцыі дарэчы ладзяцца цяпер по мастацтву э, у палац займацца мастацтваў. Вось я хочу сказаць, э, ці ўсе гэта ведаюць, што палац мастацтва афарбаваны ў такі бэзавы колер. А, а, э, вот я а, э, адзін з мінчанаў, такі Сергей Балцевіч, мой аднакурснік, расказаў, што кажа, вот як падабаецца этот колер, Ну хорошы колер. Кажа, каб вы ведалі, як яго адстойвалі гэта вот архітэктарам так пры... не, не прымалі аказваецца да, што не, не прымаўся занадта весела. Колер но неяк ён на тую пару пародні ну быў такі нестандартны для вот для этой архітэктуры Ну вот ведаю такой не правярала я дакладнасць але вот ад, ад, ад Мчукоў такое чула то Вось таким чынам гэта вот мы ходзім по, по кругу нашего культурніцкага жыцця так но ну, ты вот сказала я про тое что на людзей люди у студэнцкую пару вельмі цікавыя сустракаліся падчас студэнцтва познаёмілася я з вельмі цікавым человекомам з которым до гэтай пары падтрымліваю сяброўскія стасунки у нас была выкладчыца наша кураторка роза станкевич катарая приехала Беларусь вышла замуж у беларусе и закаханую Беларусь яна напісала манаграфію па літаратуры Беларусі Вось і э, яна сталася такім сябрам па жыцці зараз жыве яна ў Балгарыі і э, натуральна вот мінск цяпер вот тое што закладалася тады нейкія цікавасці такія сяброўства нейкае яно працягваецца і цяпер вельмі у Цяпер калі я вандрую па мінску гэта таксама такія пункты перамяшэння ад цікавыя сяброўкі да цікавыя сяброўкі таксама часта бывае у вас майстэрня Асаны рэкчывы которые так, за гумам за гумам там, там вісіць, так э, ну з Асаны наогул менавіта у майстэрні ведаеце э, час ад часу бываецца гэта майстэрня Барыса рэкчэва э, заслужанага дзеяча мастацтва гэта яе бацька у спадчыну ад яго ёй дасталася Асане э, э, майстэр майстэрня і э, там вот э, мемарыяльная дошка вісіць на доме што вось тут вот майстэрня Бориса Ракчеева з Асанай перасякаемся часцей ці на сумесных мерапрыемствах якія ладзім ці на тых мерапрыемствах і выставах которые ладзяць яна вельмі рухавы жывы чалавек дарэчы майстэрня гэта знаходіцца якраз насупраць цяпер там по-моему вот этот Европа гатэль да так. раней быў я думаю что мінчане згадвалі это кавярня такая пінгвін культавае месца такой там такое марозіва смачнае было не ведаю чаму ён такое смачнае было мо ну, таму што не было ста гатункаў як цяпер ну, хутчэй за ўсё раней было смачнае неяк таму ну, што, да, было... таму, што мы бліжэй да дзяцінства былі <laughs> не знаю восьось. Ну яшчэ пра інтэрнатаўскае жыццё, што вот мы так ад інтэрнат адходзім, адходзім, адходзім, а я ад яго ніяк не магу знакавыя там сустрэчы. У жыцці адбыліся там на трэцім курсе мы з мужам маім сустрэліся. Вось уже сёлета на новы год 28 гадоў будзе як разам. І, і разам з'явілася яшчэ на такое месца ў мінску, якое мне здаецца ваше, адкуль вы і на сённяшнюю праграму прыйшлі. Ідзем туды. А яшчэ такі ідзем туды да ну гэта ж такія ведаеце начныя мерапрыемства калі вы маеце на увазе што мы танга танцаваць так, будзе так, так. Ну вось это пра тое як абжываецца э, цікава культурніцкая прастора як а, мяняецца гэтая прастора там дзе раней у студэнцкую студэнцкія часы быў завод гарызонт цяпер это лофтавыя памяшканні і у там у тым ліку ёсць э, э, танцавальная прастора квартала мы там займаемся танга танцуем нейкай такое абсалютна нечаканы паварот у нашым жыцці заўзятымі танцорамі ніколі не былі ну на заводзе гарызонт на заводзе гарызонт так. <laughs> мы зараз зробім паузу праз некалькі хвілін э, працягнем экскурсію па сталіцы ў кампаніі з пісьменніцай казачніцай аленай масла пакуль жа слухачам нагадаю нумар для смс 9705 у There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong. Or oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon From a family of means, I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God? горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што сёння гуляем па мінску з пісьменніцай казачніцай Алінай маслай нагадвы нумар для смс 9705, калі ёсць пытанне на адрес падарня Алены дасылайце. Э, рушым далей па месцах па тых адрасах, дзе вы сустракаліся з цікавымі людзьмі якія пакінулі такі моцны прыемны след у вашым жыцці куды зараз прапануеце завітаць ну вось у раёне плошчы перамогі ёсць майстэрня ёсць две майстэрні куды я хотел бы завітаць адна э, з іх гаспадыні майстэрні э, жывапісец э, галіна романова сёння на дарэчы святкуе дзень народзіну раптам і начуе альбо ты хто я ведаюць вычыцца найшчырыя пажаданні перадаць і ўражваюся ейнаму бачанню ейнаму бачанню яскраваму такому васіна сёлета вандравала па чарнагорыі планер быў і прывезла адтуль замалёўкі і у такое буйство фарбаў я чарнагорыі пакуль што яшчэ не была а с летом так атрымалася дачка паехала яна таксама была у майстэрню у галіны глядзелі мы разам ейныя работы які привезла она была настолькі ўражана сказала мама вот э, ты чарнагоры яна сапраўды яна гэта не просто галіна бачання яна такая вот яскравая вот уменне перадаць ты в э, фарбы і святаадчуванне такое э, незвычайнае. І галіна яшчэ да ўсяго вельмі цікавы аніматар. Э, Дарэчы, э, на вялікі жаль, вот беларусы вельмі, Ну як это сказаць, яны не ці той сціплыя, ці то жыццём не навучныя, Я не знаю, як патлумачыць гэта феномен, што мы вельмі прапагандуем замежнае там, гэта ва ўсіх сферах. А про свое мы э, коли кажем, то в таком каком-то уничижительном ключе. У нас и то, и занедбанное, и то, и то. А я хочу сказать про белорусскую мультипликацию. Хотя, конечно, мы переживаем о, вот, у много каких э, галине культуры не, не наилепшие часы, але настолько интересная праца есть у наших мультипликационщиков, мультипликаторов. <laughs> мультипликаторов. и так, так. э, Ронда Капрачиоза, где Галина была мастаком, анималистом, мультик, который там сабраў вот, гады два таму э, розных розных розных узнагарод. Вось у яе майстэрні люблю бываць пасля далей таксама раёне асмалокі одну майстэрню дзеляць на дваіх такія хорошыя сябры дызайнер адзін з знакамітых руслан найдзен выкладае графічны дызайн ён таксама ў акадэміі мастацтваў і адзін з найлепшых і вядо найвядомейшых наших акварлістаў слава паўлавец а, вось там Так цікава ну вот сяброўства з мастакамі і ў сям'і мастачка ёсць такі нейкі разумееце для мяне это нейкія абсалютна такія коды праз каторыя нават магчыма для мяне большим праз літаратуру считывается сусвет таму вось а, знаёмства сяброўства з маск... з мастакамі неяк спасціжэння іх мастацкага свету для мяне заўжды вельмі важно цікава дарэчы от калі вандраваць далей вось па гэтых мясцінах мастацкіх дачка займалася у коледжа мастацтва каля царквы марыі магдалены і там таксама у там шмат цудоўных выкладчыкаў хачу адну вылучыць тамара шэліст яна ілюстратар адной з маіх кніг вельмі вельмі цікавая мастачка а Ну і э, у свой час у студэнцтве мы э, наведваліся на ну, сурганава там вялікі дом такі мастаковскі дом, так. дом так ужо відаць ну як то хтосьці ведае но калісьці гэта быў такі наогул прарыў машэраў пабудаваў для мастакоў дом восьось э, вялікі дом і кватэрнае пытанне было вырашана і там жа у іх такія асобныя то шмат паверхаў э, э, такія столбек ну, где так, майстерні их знаходіцца так, так калісьці там а, там майстерні нінель часны бы былі яна любіла ладзіць такія вечарыны э, мастацка-паэтычныя збіраць а, да сябе і І вось светлай памяці э, мастачка Лена Георгіўная лось я я хачу асаблівым словам згадаць, Таму што вот якраз такі гэта знаёмства было, пра якое марылася і за якое мяне не есть маё сумленне что я не паспела дайсці мне таксама збіралася з году ў год як і бывае як і мы казалі про гэта як быццам людзі вечныя ты вечны як быццам вот усё такое э, статычнае ў гэтым жыцці і ты надумаешься праз 5 гадоў пайсці да чалавека ён тебе будзе чакаць Вось чаму Алена Георгіўна лось яна вельмі э, такі яна э, шмат вельмі ілюстравала кніг і паколькі заўжды ў хаце былі кнігі на мяне купляліся і вось маё дзяцінства прайшло таксама і пад знакам ілюстрацыі гэтай мастачкі і калі э, я да яе трапіла ў майстэрню то было ўжо знаёмства не просто з мастаком а со светлай душы чалавекам кажуць что творчы чалавек можа быць у жыцці адным у мастацтве по-другому раскрывацца а А мне здаецца, гэта нейкая проста дарунак лёсу, калі ён табе дорыць чалавека гарманічнага, чалавека творчага гарманічнага сустрэчу з такім, што і ў жыцці і ў сваім мастацтве ён аднолькава светлы. Вось майстэрнія была на Сурганава таксама. І дзякуючы старанням нашага пісьменніка Владдзіра Ягоўдзіка, які вельмі сябраваў з ёй, вот калі э, там ну у тым же сегменце вуліца кузьмы чорнага э, э, ёсць там другая бібліятэка дзіцячая і яшчэ пра жыцці алены георгіўны там открылася галерея маста то есть она падарвала частку вялікую частку сваіх работ бібліятэцы яны там захоўваюцца застаюцца і бібліятэца надалі імя мастачкі пасля таго як яе не стала вы так шмат расказаце пра мастакоў а А калі б э, вас попрасілі намаляваць самае любімае месца у мінску что гэта было за месца <clears throat> ёсць у мяне одно таемнае месца на цвіслачу таемна чаму таемна ну, не ведае что там что там ёсць такое дрэва в котором толькі я бачу цмока а Вось <laughs> дрэва неяк пілаванае і расце так на другім беразе свіслачы там дом у нас вось можна э, праз масток прайсці і там такое цяжка да, да, да, дайсці да такого чалавеку неазнанаму месца. От там натуральны цмок стаіць над берагам ракі і гэты цмок як бы ён вот герой адной з маіх казак які зараз пішу вот Мачыма мне таму яго хочацца наваляваць там што ён стаўся ўжо героем і казкі і наогул там просто вельмі такое прыгожае месца па... можа там і шукаеце цішыні пра якую казалі на пачатку праграмы што все ж таки часам уже хочацца і цішыні калі мы аб... ды не часам мне заўжды яе хочацца вось мяне стамляе метусня я не ведаю як э, Ну, хотя вот калі я размаўляю сапраўды з людзьмі, которые выраслі на асфальце, яны сапраўды пакутаюць ад таго што іх некуды ў вёску э, звозяць яны мусяць там быць вось былі мне аднакурснікі такія гараджане которые просто не уяўлялі як можна мкнуцца на вёску Ну але калі мы абіралі нават месца э, жыцця ў мінску потому что мы у 90-х абжываліся ў мінску мы набывалі кватэру і Вось. І гэта такое хутарское месца у гарадскім асяродку атрымалася да транспарту ў любы бок, які не пайдзе гэта 10 хвілінаў хады у нас такі як хутар. Як хутар з аднаго боку лошадскі парк перад намі свіслач, перад нами веладарожка і я дарэчы часта ідучы калі я ведаю што нікуды не трэба спяшацца калі я зручна абутая я з цэнтра іду пехатой па этой веладарожцы вельмі класныя прагулянкі такія восьось і таму ведаеце вось гэты цмокаты стаіць панад ракою з таго боку дзе ён стаіць такая выспа которую свіслач уразаецца там растуць клёны дома на на мёршыню маім родным мелашове у мяне э, з вакна хаты нашай таксама бачна выспа на которой стаіць касцёл а хата панад возерам і там клёны залаты таму гэта такое вось маё улюбёнае месца насамрэч мы у мінску мянялі некалькі месцаў жыхарства і толькі адзін раз а, у нас з, з вакна не было бачна вады вот для мяне гэта нейкае проста жыцця вызначальная у пазіцыя каб была бачная вада ну, жыццевызначальным э, месцы у тым ліку мінску мы э, завяршаем э, нашу прагулянку але я вас пакуль яшчэ не адпускаю праз некалькі хвілін вернемся в эфир The past baptized her But the deed he could not clean The father tried to be a good man, and the mother. church became her prison. шкаду што гулялі сёння па мінску з аленай масла ну яшчэ пакуль і гуляем э, спадарнялі на чым для вас пахне мінск або з якім пахам э, асацыюецца пахам чаго ведаеце смешна сказаць жылі ж ну мы ж з інтэрна про інтэрнат гаворым да і вось Э, вы запытались, ну не могу я не сгадать этот пах дрожжу, который стоял там на Кастрычницкой, ага. это, и он так этой пары, по-моему, да. да, есть такие вот пьянящие ароматы. не, ну на угол, ведаете, покольки я вельми люблю и шукаю таких мест у Минску, вот парки, скверы, да речи коли вы извертали на эту увагу вось скажем сквер для музея янки купалы такое там ажыўленае месца все-таки праспект ты машины туды-сюды э, лятуць і нават у час пікалі там вельмі такі ну а мінску зараз заўжды напружаны рух машин шмат і ты робіш крок сквер заціш і ты як у нейкай нарні апынаешься як быццам ты адчыніў дзверы таемныя ў шафе і ты пераступіў парог неках такого незнанага свету то І вось за магчымасць такого імгненнага перамяшэння вот у прасторы я вельмі люблю мінскія паркі і скверы, таму што это нейкае своеасаблівае жыццё. І таму для мяне мінскі яшчэ пахне хвоі і лістотай лістоты альбо апалай э, восеньскай альбо такой свежай каліна вот такая только клейкая бярэцца вот убіраецца убіраецца дрэва на лета а колер э, мінска які Ну вельмі хочацца сказаць сонечны хочацца сказаць дзеля таго каб, каб, каб так яно і было <laughs> Ну на жаль вот нешта у нас вот занадта много як у тым Лондоне стало Ну адно што параўнанне з Лондонам цешыць занадта шмат стала дажджоў і шэрага Але у Вось дачка мастачка малявала мінск і яна намалявала ее таким пранізліва яркім і я подумала что відаць усё-таки ведаеце бачыце цмока якого ніхто не бачыць так, так і так дачка бачыць мінск розны калі ведаеце я думаю я думаю что все-таки тое что вот это шэрасці слота гэта знешнія праявы а малюем і транслируем свой настрой і все-таки для мяне відаць мінск это такое як этой паветраныя шары то так лёгкае нешта і э, лёгкае яркае з жаданнем з жаданнем каб было свята ці <laughs> належыце да да колера але жаданне каб было свята ёсць А якое месца мінскую страйце абыходзіць ці ёсць такое можа няма такого Ну ёсць цяпер такія месцы але яны вот такія э, э разумеюць яны гэта магістралі наша вельмі цяжка стала ля іх дыхаць. Вось і таму я стараюся не хадзіць уздоўж праспекту, калі там часы пік, вот пра што я толькі гаварыла, таму што сапраўды ну, э, э, э, можна толькі марыць пра тое, калі з'явіцца у нас электрамабілі, таму што гарадское асяроддзе становіцца добраагрэсіўным для чалавеку, ім становіцца проста цяжка дыхаць. Ну апошняе пытанне. Помніка каму ці чаму на вашу думку не хапае мінску кому ці чаму сонцу <laughs> так, можа быць у якасці помніка грэла б часцей ну слухайте вітальну гэта такая ну, знаете хотя солнце не ніхой нехай яно так светіць ужо ведаеце можа нават таму самому цмоку таму самому цмоку свіслацкаму который кажуць жыў тут некалі ўсё-таки у свіслача і наогул хацелось бы у беларус беларусы такія багатыя на казки на міфалогію от чаго нам бракуе гэта міфалагізацыі наша штодзённага жыцця з чаго ў турыстычных гарадах цэнтрах робяць просто найцікавейшыя маршруты работы вось э, нечаго такого казачнага помнікаў ну нехай сабе цмоку Дякую вялікі за гэтую сустрэчу нагадаю што сёння аж пасыравалі па сталіцы з пісьменніцай казачніцай аленай масла In another life at a different time. when all the wrong is right, you could be mine. I don't know where you've been, I don't know what you've seen, but I know that you could heal my broken dreams. inside, but I can't let it show on the outside. So I live a lie, keep my scars of denial on the inside. I wanna taste your name over and again. I recognize the pain, it's just like an old friend. across that bridge, across the universe, and fly beyond the ridge of all that.